พวกเจ้าต้องการสิ่งแลกเปลี่ยนเล็กน้อยแห่งโลกนี้ แต่อัลลอฮ์ต้องการปรโลก และอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงเดชานุภาพ ผู้ทรงปริชาญามหากว่าไม่มีข้อกำหนดจากอัลลอฮ์ล่วงหน้าอยู่ก่อน แน่นอนการลงโทษอันมหันก็ประสบแก่พวกเจ้าแล้ว เนื่องด้วยสิ่งที่พวกเจ้าเอาดังนั้นพวกเจ้าจงบริโภคสิ่งที่อนุมัติที่ดี จากสิ่งที่พวกเจ้าได้มาจากการทำศิกและพึงจำเกรงอัลลอฮ์เถิด แท้จริงอัลลอฮ์นั้นคือผู้ทรงอภัยโทษ ผู้ทรงเมตตาเสมอ يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم ۖ วัลลอฮุกฟูรุรมโอ้นบี จงกล่าวแก่ผู้ที่อยู่ในมือของพวกเจ้า จากบรรดาผู้เป็นเฉลยศึกเถิดว่า หากอัลลอฮ์ทรงรู้ว่ามีความดีใดๆในหัวใจของพวกเจ้าแล้วพระองค์ก็จะทรงประทานให้แก่พวกเจ้า ซึ่งสิ่งที่ดียิ่งกว่าค่าถ่ายตัว ที่ถูกเอามาจากพวกเจ้า และจะทรงอภัยโทษให้แก่พวกเจ้าด้วย และอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงอภัยโทษ ผู้ทรงเมตตาเสมอและถ้าหากพวกเขาต้องการจะทุจริตต่อเจ้า แท้จริงนั้นพวกเขาได้ทุจริตต่ออัลลอฮ์มาก่อน แล้วพระองค์ก็ทรงให้สามารถชนะพวกเขาได้ และอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้ ผู้ทรงปริชาญาอินนัลลดีนอามานูวะฮาจรูวะจาฮดูบิอัมวาลิฮิมวะอันฟุซิฮิมฟีสบีลิลลาห์ والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير แท้จริงบรรดาผู้ศรัทธาและผู้อพยพและต่อสู้ด้วยทรัพย์สินของพวกเขาและชีวิตของพวกเขาในหนทางของลอและบรรดาผู้ที่ให้ที่พักอาศัยและช่วยเหลือนั้น ชนเหล่านี้แหละคือบางส่วนของพวกเขาย่อมเป็นผู้ช่วยเหลืออีกบางส่วน และบรรดาผู้ที่ศรัทธาและไม่ได้อพยพนั้น ก็ไม่เป็นหน้าที่แก่พวกเจ้าแต่อย่างใดในการช่วยเหลือพวกเขา จนกว่าพวกเขาจะอพยพ และถ้าหากพวกเขาขอให้พวกเจ้าช่วยเหลือในเรื่องศาสนา ก็จำเป็นแก่พวกเจ้าที่จะต้องให้การช่วยเหลือนั้น นอกจากการช่วยเหลือพวกที่ระหว่างพวกเจ้ากับพวกเขามีสัญญากันอยู่ และอลอนั้นทรงเห็นสิ่งที่พวกเจ้ากระทำ والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير และบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธานั้นบางส่วนของพวกเขาย่อมเป็นผู้ช่วยเหลืออีกบางส่วน หากพวกเจ้าไม่ทำในสิ่งนั้นแล้ว ความวุ่นวายและความเสียหายอันใหญ่หลวงก็จะเกิดขึ้นในแผ่นดิน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 ชนเหล่านี้แหละคือผู้ศรัทธาโดยแท้จริง ซึ่งพวกเขาจะรับการอภัยโทษและเครื่องยังชีพอันมากมายและ وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم และบรรดาผู้ที่ได้ศรัทธาในภายหลัง และได้อพยพและต่อสู้ร่วมกับพวกเจ้านั้น ชนเหล่านี้แหละเป็นส่วนหนึ่งของพวกเจ้า และบรรดาญาตินั้น บางส่วนของพวกเขาเป็นผู้ที่สมควรต่ออีกบางส่วน ในคำพีของอัลลอฮ์ ถ้าจริงอัลลอฮ์นั้นเป็นผู้ทรงรอบรู้ในทุกสิ่ง